Sāksim nedēļu sarunās un diskusijās kopā ar žurnālistu Aināru Rošu, raidījumā Notikumu kaleidoskopā. Ik pirmdienu, 2013. Radio Marija Eterā. Tiksimies ar amatpersonām, interesantiem cilvēkiem, runāsim par aktuālitātēm un ikdienišķām lietām. Gaidīsim arī klausītāju jautājumus Radio Marija studijas viesiem. Ik pirmdienu, 2013. raidījumā notikumu kaleidoskopā. Esiet sveicināti, cienījamie klausītāji! Šodien mūsu raidījuma viesis pēdējais pirmskara vācietis Latvijā Jānis Johannes Danos, kurš jau pēc pusotra mēneša svinēs savu simto dzimšanas dienu. Piebildīšu, ka atmodas laikā Jānis Današs bija aktīvs Latvijas Tautas frontes dalībnieks, pārstāvēja mazākuma tautības, dibināja arī Vācu Latviešu kultūras biedrību, vēlāk dibināja arī Liberāru demokrātu partiju. Bet otrā pasaules kara laikā viņš netika iesaukts uz Trešo reihu, kā arī vēlāk izpalika dienas leģionā, bet Krievu okupācijas garajos gados palēmījās, ka etniskās piedarības dēļ arī nedeportēja uz Sibīriju. Tāpat kā daudziem 20. gadsimta 30. gadu zēniem, viņam patika radiolietas, tāpēc visa, eh, visus kara gadus eh, strādāja par radiomehāniķi, bet pēc kara VF rūpnīcā. Daudz gadus darbojas arī zinātnē, veids pētījums un eksperiments par enerģijas avotiem un klimata pārmaiņām. Bet pats galvenais Danus bija savu veidu laimīgā biļetes Ungārijas karalists pasis īpašnieks. Šīs valsts sākumā tika uzskatīta par Vācijas sabiedroto pēc tam par PSRS satelītu. Danus kungs arī būdams seniors un tuvojoties jau simtajam dzīves gadam, joprojām arī šobrīd ir sabiedriski aktīvs, ir draugos ar mūsdienu tehnoloģijām, ar datoru, uz tu, un ikdienu arī pats vada automašīnu. Arī šodien ieradās studijā eh, pie mums ar automašīnu. Sveiks! Eh, labdien! Jā. Mēs, eh, mēs jau esam pazīstami vairāk kā 30 gadus kopš atmodas laika jā. sākuma. Un man ir prieks, ka mēs varam atkal tikties pēc tik daudz gariem gadiem. Eh, gribu pajautāt, kāds ir šis ves, eh, veselības vai dzīves ilguma noslēpums? Tu zini, tu te pieskaries vienai ļoti garai un plašai tēmai, un man šķiet pats svarīgākais nav šis ilgums, bet eh, šī dzīves piepildījums. Un eh, to runāt, kad cilvēks tādā pusnemaņas stāvoklī pavada kādus desmit gadus, neapzināties, kas notiek ar viņu, vai nu mākslīgi, vai dabīgi tiek pabarots, guļ, tad es neuzskatu, ka tas ir <laughs> tas svarīgākais. Tos visus var svītrot nost, Un mm, vienīgais par, par dzīvi var runāt tādā laikā, kad cilvēks garīgi visu laiku virmo līdzi. Kā viņš to dara? E, tas ārkārtīgi būtiski ietekmē viņa dzīves ilgumu. Ja viņš visu laiku no kaut kā baidās, ja viņš visu laiku cenšas kaut kā izvairīties no jebkura riska, tad viņš arī nedzīvo, jo mēs jau pastāvīgi riskējam un tikai to neapzināmies. Un labāk ir, ka mēs apzināmies, riskējam, nekā ka neapzināmies, ieskrienam kaut kādā e, dūksnī. Un te ir pats dzīves, varētu teikt, kvintesence, kā tieši e, riska gatavība – Eh, un riska, mm, kā saka, mm, kļūdainie piedzīvojumi ir tie, kas veido mūsu dzīvi. Un šo riska un eh, seku rezultātā ir visa dieva daba attīstījusies. Pat kociņš riskēja izlaist kaut kādu zaru kaut kādā virzienā, eh, kurā nav saule, bet viņš pamēģina citā virzienā, uh, Un šī riska pazīme ir jebkurā mūsu solī, un <laughs> tad tie cilvēki, kas ir bailīgi un e, neapzinās, ka viņi dzīvo riskantajā vidē un nebaidies, bet priecāties par to – ka tu esi izdzīvojis neskaitamos gadījumus. Tūlīt viens mazs labojums manai biogrāfijai. Es tiku iesaukts, dabīgi es tiku iesaukts, <laughs> iesaukts leģionā, bet dabīgi, <clears throat> kā es pratu, man, ka mana prāt, mat, māte prata mani e, pasargāt pirmā piegājienā, un otrā piegājienā es vienkārši dezertēju un gribēju braukt uz um, Zviedriju. Un, eh, tas ir garš stāsts, <laughs> bet, bet tā mana komanda, mēs bijām septiņi cilvēki, kas gribēja tikt uz to Briedriju, bija manā vadībā jau bija uzbūvēta blindaši, kur pārzīmēt. Bet kaut kādas sastrīdīšanās dēļ es nolikvidēju to grupu, jo atbrauca pirmās sievas māte un teica, vairs nav žandarmerīgā, aizbraucu uz Rīgu, vēl savākt kādas pakas un atgriezties Ventspilī, jo iesaukums vairs nebija reģionā. Jā, bet tu piedzimi 1924. gadā. Jā. Pieredzēji Latvijas pirmos brīvvalsts uh, laiku, jā, tā, līdz 40. Jā. gadam, kad bija Krievu okupācija, jā. pēc tam ienāca Vācu armija, jā. pēc tam uh, atkal Krievi atgriezās, pēc tam 91. gadā mēs ar Gavilēm sagaidījām šo Latvijas trešo atmodu, uh, nu, un šie visi 30 gadi, kas tagad ir aizvadīti, Kāds ir tavs vērtējums eh, nu, šo laikmetu griežos visi, visu mūžu? Um, man ir jāatsaucas vienkārši uz Spengleru. Un eh, es eh, brīnos, nav ko brīnīties. Špenglers bija tas vēsturnieks, kas vislabāk bija parādījis cilvēces kā tādas attīstību uh, un viņas lūzuma punktus. Un Špenglers slavenais darbs bija um, Rietuma Eiropas bojājai. Bet jautājums ir ļoti dīvains, kad, nu, skatoties, teiksim, tā Špenglera uzbūvētajā sistēmā, kurā viņš ir iekļāvis visas kultūras attīstības un, un tā tālāk un tā tālāk, ka Eiro, <clears throat> Eiropa ir mirusi, mīļie draugi, nu viņas vairs nav. Un eh, to, tie, kas to neredz, tie vienkārši ir ar vistas aklumu sisti. No tās Eiropas, kāda bija ap, mm, eh, ap 900 gadu, palicis nav nekas, un izmisīgie šie Eiropas tradīciju varbūt paplašināšana un turpināšana beidzas ar, ar um, uh, Vācijas um, ārkārtīgi lielo kļūdu, um, ar to žīdu uh, nicināšanu un tā tālāk, bet pēc Špenglere tam bija jānotiek, jo šī kultūra bija nogājusi līdz savai, nu, zenītam, un viņai bija jānoārdās, un kā viņi tagad, cik cītīgi viņi tiek pēdējie akmeņi vēl no stāvošiem veciem dievnamiem, jeb kas tie ir nebūtu. <laughs> es brīnos, kad vēl mēs neesam nonākuši līdz dienām likvidācijai. Atom, <laughs> atomstacija desēšanas turņi, kuri paši pa sevi nav nekas saistīts ne ar atomu, neko, tos pat spridzina nost. Un to, kad e, kultūras pieminekļus Krievu laikā viena daļa inicināja un būvēja jaunus, e, mēs esam tanī stādījā, ka pašreiz tiek iznīcināti jebkuri šīs kultūras atlikušie mazie stādiņi. Jā, gribētu ieklausīties par senču saknēm. Kā jau sākumā minēju, tu esi Uj. pēdējais, pēdējais pirmskara vācietis Latvijā šobrīd. Es neesmu nekad bijis vācietis. <laughs> jo vācbaltieši sevi neuzskatīja par vāciešiem, bet par vienu klasi augstāku līmeni. Es gāju vācu klasiskajā ģimnāzijā mums bija daži, eh, kā saka, daži valsts vācieši. Nu, tos tā eh, pieciet un uzskatīja, nu, nu viņš taču ir zemāks par jebkuru pēdējo latviešu, šitais te valsts vācietis. Tā kā šī eh, runa par to, kad sevi skaitīt par vācieti, nē, pa vācbaltieti, jā, jo vācbaltieši senči – Tas pats Rozenbergs slavenais, Ādolfa, kā saka, lielākais nicinātais, pēc būtības jau bija žīdu izcelsmes. Um, un um, ehm, Rozenberga, Rozenbauma, tas ir tik skaidrs, bet ehm, ne, neviens nav pat rūpīgi pēties, ir, ja mēs runājam par Rozenberga, te es jūs druski izglietošu, Es pameklēju visus iespējamos avots, izrādās, ka viņš ir Latvijā, Latvijā esoša kurpnieka meistara dēls un viņš bija integrējies Vācu-Baltiešu apakšējā līmeņa sabiedrībā. Kaut gan mazā ģildē varēja būt arī ne vācieši. Brālība, ja? Jā, mazā ģildē. Un līdz ar to tas ir diezgan skaidrs, un neviens nav sevišķi papētījis, jo te ir aizspriedums tas, ka nedrīkst žīdus aiztikt, kuri sevi nekad par ebrejiem nav nosaukuši. Es jūs aicinu, aizmirstiet šo lamu vārdu ebrejs, jo tas ir Krievu izgudrotais variants, ir ivrits. Ivrits ir uh, žīdu rakstu un e, runu valodu, bet ivrita cilts kā tāda sen ir izmirusi un nav. Un palicis ir no ivritiešiem tikai viņa valoda, un līdz ar to runāt par ivritieti, jeverēju, viņu nav. Un tas ir klais, e, klais varētu teikt, padomi laika – E, izrēļu, žīdu, tāda netīrā atzara izveidotais teicins. Dieva dēļ tie mūsu pašu žiedi, e, kas ir uzstājuši un tā tālāk, taču vienmēr ir uzsvēruši. Nu, Maurīts Vulfsons, jā, mums atnāca. E, ne tikai Vulfsons, bet arī tas otrs, arī, kas aizvaras uz izradu un tā tālāk. Nu, mani draugi, um, vesela rinda, kuri nekad sevi nesauca par žīdiem. Tā tad labi, beigsim ar tiem žīdiem. Jā. E, mēs, es gribēju paturpināt e, tev pasē. Kā tev ir pareiz, pasē pareiz vārds? Uh, pasē man ir Jānis, bet man taču pase bija Ungārijas pase. Un Ungārijas pasē bija Dānoš Jānoš. Rakstā ar Jānos. Mm -hmm. Un e, šis jautājums, tad, kad man izdeva pasi, tam man pārtaisīja pa Jāni. Bet e, Jānis, es gāju vārdu skolā, neviens man pa Jāni nesauc, es biju Johans. Tā kā <laughs> šī perturbācija ir diezgan um, um, dīvaina, bet es vienmēr esmu apgalvojis, es sevi skaitu par latvieti vislatviskāko Latviju, kas cenšas Latvijas tradīcijas kaut kādīgi turpināt. Piebildīšu, ka sākoties tautas atmodai, eh, tu dibināji Latviešu vācu kultūras biedrību. Jā. Un ta, ta, tiešām tas arī bija tāds nu, mazākuma tautība parādīšana, ka jā, mēs varam arī. Jā, nu, tas <laughs> <laughs> Eh, tas bija viens no maniem, <laughs> varētu teikt, varoņdarbiem, kur neviens nav, <laughs> nav nekad pieminējis, kurš ir tas vainīgais kultūras biedrība nodibināšana. Eh, tā, tā bija mana iniciatīva, dabūju toreiz uh, Itu Kazakēvičs un vēl kāds e, trīs cilvēciņš, un mēs bijām tas tarans, kas izsita cauri šo nacionālo biedrību dibināšanu. Tā kā, bet jautājums ir cits. Es jau toreiz gribēju, e, gribēju to biedrību nosaukt kā Latvijas vācu biedrība, bet vācu, bet arī īsti nedi. Un tad man klējs, atceries, bija tāds eh, klējs, kas te eh, darbojās, eh, tas bija mana brāļa klases biedrs. Viņš teica, Johan, tu klausies latviešu, latviešu vācu biedrību, tas nepieklājas. Vajag, o, ne, vācu latviešu biedrība, tas ir necili pret Latviju. Labāk Latvijas vācijas un nevis vāciešu, jo viņu vairs nav Tātad te ir runa tikai par kultūras biedrības dibināšanu. Un šī mana pozīcija bija vienīgam no visiem šos nacionālo e, biedrību dibinātājiem un principiem. Es runāju par vācu kultūru un vācu kultūru, un otrkārt savāca visus bijušo uh, e, vācu baltiešu aptvases kurām nodrošināja iespēju aizbraukt prom, un visi arī ir prom. Jā, pēc atmodas eh, dibināja arī liberāru demokrātisko partiju. Kā bija šo partiju, kāpēc tā oh, nenoturējās? E, liberālās partijas pamat nostādījums bija nevienu gramu no Latvijas republikas likumiem nedrīkst mainīt, iestājoties – Eh, kā saka, atjaunojot Latvijas republiku. Es biju opozicionārs. Eh, tā mazā opozicionāra grupa bija ārkārtīgi nenozīmīga. Vienīgais, kas arī aizstāvēja šo situāciju, bija profesors Veibers. Un, eh, ko tad tas Danos, tur fiziķis un, un, un nezinu kas, ko viņš zina par politiku un tā tālāk, tas ir vērā neņemams. Bet jautājums bija tas, ka kad tad, kad jau es biju izsieties līdz tam un savācis to e, cilvēku e, bareņu, kuriem es izdevu e, veco saimas izdevumu, un stāvējam par to, ka nevienu punktu nemanīt. Nu, tā kā viņu, kā viņu neievēroja tad tai liberālajai partijai, ka tādai vairs nekādas nozīmes nebija, jo man bija tikai pēctecības atjaunošanas princips. Un tas ir pārkāpts un no Latvijas republikas satversmes ir palikušas tikai, kā var teikt, ārējā ietērpa druskas, bet no viņas satura nekas vairs nav palicis. Un vēlreiz es tomēr gribu izmantot šo jautājumu, izlasiet – veco satversmi, viņi man ir ielikt internetā, man viņi ir eh, izdrukāti pa jaunu un tā nu, tālāk. Atrast, varbūt parī. Viņi internetā eh, Latvijas Republikas eh, satversmi. Tur ir manis, kā saka, izdrukāta un, un ielikta oriģināla un man, man ir šitas te. Un būtībā tas galvenais jautājums ir viens – kad neviens saimas deputāts netika izbīdīts. Bija jāpiesakās, kad es esmu ar mieru uzņemties šo nastu, un tad varēja viņu atbalstīt. Un, ja tu dabūji simts cilvēku paraksts, tu varēji piedalīties saimas vēlēšanās. Viss! Nekādas partijas un nekāda priekšrocība partijām nebija. Un tas ir viens un otrkārt nebija ierobežojumi. Bija vesela rinda deputāti, kuri bija bez kādas partijas, bija brīvi cilvēki, kuri sprieda ienesa savu personīgo domu. Un tāda situācija ir vienīgais <laughs> palikusi, kur Šveicē, kurā drusku tas uh, likums ir vēl skaistāks, uh, ka neviens likums bez tautas referendumu nevar tikt apstiprināts. Jā, pievērsīsimies vēl tavai pagātnē, jaunībai. Oi, eh, jaunībai tad, tad tu, eh, tava izglītība, pieminēji jau, kad eh, fiziku esi darbojies. Izglītība, es esmu viens no tiem cilvēkiem, ko var teikt, kas pēc būtības visu izglītību iegūs pats. Jo, ja rēķina, Eh, kā mm, teiksim, mana pirmā valoda vispārīgi bija itāļu valoda. Mana uzaudzināja, eh, kā saka, ar pienu pabaroja eh, Sicīlieti. Mans tēvs ar māti braukāja riņķī, viņš bija dziedātājs, un es uzaugu viņas pasparnei. Un astoņu mēnešu vecumā es jau diezgan brīvi runāju, un pusotra gada vecumā es brīvi runāju itāliski. Ehm, e, vācu valodas druskas man nedaudz bija, jo mājās mēs runājam vāciski, nezināmā laika periodā. Es tikai zinu, ka man bija kādi trīs ar pus, četri gadi. E, kaimiņos bija viens e, puika, kurš vēlāk bija viens no ievērokajiem mediķiem, starp citu, kurš runāja tikai krieviski. Es apguvu krievu valodu, latviešu valodu, eh, vācu valodu, nezinot kad un kur. Un pieci gadu vecumā vēl pielika punktu, man aizsūtīja uz franču bērndārs, kurā es pieci gadu vecumā apguvu šo valodu pilnīgi tā automātiski, Jo valoda nevajag mācīties, valodu vajag apgūt. To es gribu vienmēr paskaidrot, ka valodas mācīšanās ir pēdējais idiotisms, ko var iedomāties. Vajag aizbraukt uz zemi, kurā runā tikai tādā valodā un iekļauties viņā, tad tu iemācīsies. Jā, bet tagad neliela muzikālā pauzīte. Uh, paklausīsimies uh, eterā tavu izvēlēto skaņdarbu, Beethovena mēnesnītes sonāti. Jā. Lai skan fragments no skaņdarba. Turpinām sarunu studijā ar mūsu šīsdienas viesis, ar, nu jau varētu teikt, simtgadnieku eh, Jāni Danos. Jāni, kādas ir tavas eh, atmiņas par, par bāznīcu, par reliģiju kopu? Jā, e, es e, gribu teikt, es esmu tik tālu visus dresējis, ka visi man saukā pa Janošu. Un es visur internetā ar parakstos, jo es pēc būtības jau esmu uh, tikai arī bijis Janošs. Un tie pārējie e, nosaukumi ir dažādi un daudz. Tā kā Johans arī man e, nav tīkams, un man arī dēls bija Johan, e, Janošs, bet atgriežamies e pie tehnoloģijas. Ja? Jā. Nu, jautājums ir par to, ka cilvēce savā attīstībā e jau iet e, viennozīmīgi šī virzienā, Eh, kad ar vien tuvāk tuvojās eh, tam radītāja, mm, radītājiem, tas jau nav svarīgi, vai kāds to uzsver par Dievu, ja par dabas likumu es neapstrīdu nekad reliģiskos, eh, tas viņiem ir tuvāks, protams, jo ja tu ieeji šī sfērā, un jau tuvojies savu izņēmības robežām, kur katrā ziņā tu vari tikai daļēji izprast dabas procesus. Un tie likumi un tos, kurus mēs izmantojam, diemžēl ir divgriezīgs zobenis. Modernā tehnoloģija ir likvidējusi vienu no viskaistākajiem jautājumiem Tas ir labības pļaušanu ar izkapti, ko es savā mūžā aizmuktams no mājas tīņa vecumā gāju ganos, eh, laikam 13 gadu vecumā māte to atļāva, iekļāvos šī lauku dzīves primitīvajās tehnoloģijās, kur jebkurš jautājums uz vietas norisinājās un atrisinājās. Mazā mājiņa netika kaut kur vesta, lopi dzīvoja dziļajā kūtī, kurā tas viss bija satrūdējis. Starp citu, es vienmēr gulēju kūts augšas sienā, un visa šī tehnoloģijas primitīvā vienkāršais veids – bija ārprātīgi, cilvēcīga. Bet šī brīža tehnoloģijas tas ir dators Viņš, un kā pats ne izmanto? tikai, bet ir pļauja mašīna, tiek jā. izdarīta un tad tālāk govis stāv uz betona automātiski tiek slauc, kur goteņi ir voršs dzīvnieks. Man bija vadgovis, temza saucās. Nu, ar viņu varēja sarunāties un sarunāt, un tagad es <laughs> pieskatu tās pārējās un, un es bešiņā viņa aizies papeldēties. Tā dzīve ir neaprakstāma. Viņa tiešām ir pilnvērtīga. Un katra tehnoloģija mūs var atvieglot kaut kādu darbību, bet atcilvēcisko mūsu. Tas ir tas drausmīgākais, ka mēs kļūstam par tā sauktā mākslā intelektu pavadoņiem. Atkarīgiem, jā, no tā. Tas ir kaut kas eh, neaprakstams, bet... bet es, šā, tā, Jāni, nu rīt pieceļoties. Es no... Špenglers saku, bet tā ir attīstības procedūra, ka jebkura attīstība parāda divus virzienus. Viens bezdebens un viens eh, debesis un pa vidu tur mētājas un lielāko daļu nonāk tādā bezdibenī. Bet no rīta pieceļoties, nu kā pats arī ieslēdz datoru, ko tieši lieto no programmām? Mums klausītājiem, domāju, tas ir interesanti. Es eh, vispirms vienkārši apskatos, eh, kas man kaut ko ir atsūtījis. E-pastus, ja? Apskatos e-pastu, apskatos pēdējos tankas. Otrkārt, man ir jūs jābēdina, miļie draugi, man mājās nav neviena. Eh, es neskatos nevienu Latvijas raidījumu ne radio, ne televīzijas un tā tālāk. Es esmu ieslēdzies, man ir, ir satelīts jau kurš tas dieva laiks, un man automātiski ir e, tikai vācu filmas, vācu informācija, kur es rēķinu ir viena no, piedodiet par rūpi teicienu, vissūdīgākām visā Eiropā. Tā kā e, visas, visas šmucas, skatoties uz tām, kas ir Vācija, tad mēs taču esam tikai bērni kājās, mēs tikai mācamies taisīt, piedot, ir, mēs tikai mācamies vārīt sūdus, bet mani vācieši ir iemācījušies tādus sūdus savārīt, kad es varu priecāties un jums atgādināt, priecājieties, ka jūs esiet Latvijā. Mēs bieži sevi nolikam, jā, Latvija ir tāda, lietuvieši ir daudz mums priekšā, igauņi, paskatieties, kā Vācija dzīvo, kāda Vācija. ir ekonomika. Kāda dzīvo Vācija, tā taču ir kloāka. Tā ir vienkārši kloāka ar visu savu bieru festu, ar slaveno, kur sēž okay. cilvēki, eh, dzer aliņu, un vienīgais prieks ir tai oficiantei, kas nes tur 20 krūs uzsit pa dibenu. Nu, nu taču Tā ir, tā ir jebkuras kultūras degradācija. E, tad baznīcā, ja cilvēks apojas, tad viņš tomēr kaut kādā mildijā kaut ko padzied un tā tālāk. Tas ir dvēseliski. Bet visi šitie te publiskie pasākumi, kas padara cilvēku zemāk par jebkuru dzīvnieku, Jo neviens dzīvnieks neatļausies barām darīt tādas cūcības, kā šie te iznīcināt paši savu apziņu. Tas ir drausmīgi. Un... Jā, ievadā mēs runājam arī par tavu saikni ar baznīcu, ar reliģiju. Mazliet viņa at, at, nu, man ir ļoti, ļoti īpatnēji, e, kā man, e, teiksim, ģenealoģiski, ja pareiķina. Mans tēvs bija e, katulis. Mans vectēvs bija ģermanizējies žīts, katoļu mācītājs. Un līdz ar to šī secībā mans tēvs bija katolis. Un viņš gāja dziedāt katoļu baznīcā. Un tā ir Jēkab baznīcā un Jēkab baznīca augšējais tas uh, Nu, nu, balkons tā bija man, <laughs> varētu teikt, svētdienas dzīvesvieta, kurā es noskatījos uz visām procedūram, bet tieši par dievtecību runājot, es e, iegāju drusku augstākā kategorijas ticībā. Un tā ir dabas, dabas visvarenība, dabas e, neaizskarēmie likumi Eh, kuri bez žēlastības tevi atspēkojas apakaļ. Eh, nevar aiziet un pielūgties dabu. Eh, piedod, es to nezināju, es iepludināju sērskābi te, šinī te vietā un bērnu daržā nomir 35 bērni. Nevar atlūkties par to. Un šī attieksme pret dabu, tā ir mana reliģija, kur es uzskatu, kur ir grūtāka, kurai kļūdas, kuras es esmu darījis, saprati, kad es par tām esmu saņēmis attiecīgu sodu, eh, gan, <laughs> gan morāliski un tā tālāk. Un, un eh, viens no tiem eh, pamatnosacījumiem var teikt, ka neskatoties uz to, ka es biju zināmā mērā Ādolfa politikas sabojāts psiholoģiski, kad es tomēr atģīdos un sapratu, ka kara dienas ir karš, neatkarīgi kāds viņš ir, ir vislielākā neiedzība un viņā piedalīties nedrīkst. Un es atradu ceļus, kā izvairīties, es atradu ceļus, kā Krievu laikā izvairīties kaut vai no trīs mēnešu iesaukšana kaut kādā uh, veidā, uh, Eh, pat nu mainīt dzīves vietu un nezinu, ko ar vezot. Tas man bija pretēji. Nebija tā, ka valsts drošības komiteja un drošības nu, vajāja vai, vai kaut kādā ietekmēja. <laughs> Eh, te, te man ir jā, ar kaunu jāatzīst tas, ka es neapzinājos, ka pār mani lido šitas te, kā eh, saka, svētais gars. Kā, kāpēc man tomēr neizsūtīja, kāpēc man neiebāza cietumā? Kāpēc? Bija divi varianti. Viens variants bija tas, ka es biju ārkārtīgi sekmīgs savā darba veicies zinātnē, bet tas arī nebūtu vēl nekas. Bet mans brālīts e, bija viens no vadošiem fizikiem pasaules līmenī un viņš šad un tad tika uzaicināts uz Dubnu. Viņš arī Latvijā bija brālis. Viņš, viņš, ne, nu, viņš vienkārši ar kādu lekciju un tā tālāk parādīja. Un viņš bija arī eh, mūsu mājā. Eh, tas ir eh, cits stāsts, tas ir pats par sevi interesants. Bet līdz ar to par mani bija zināmā mērā izmantoja mani ārkārtīgi skaidri izteikto pretvalstisko aģitāciju, kur man bija grupiņa, kurā es spriedu Načom Lopņic Sovietski Sojūz. Un es vienkārši izmantoju Vīnera kibernetika i opšestva, kas bija oficiāli izdot grāmatu. Un e, mani neaiztek, bet mm, Knuts e, Skojnieks, starp citu, bija viens, kas bija arī atnācis tur klausīties, viņš izbaudīja Sibīriju. Un starp citu, Knuts Kojinieks bija tas, kas man <laughs> iebēz tautas frontē. <laughs> Taisnība pateicība, <laughs> ne, nevis pateicība par to, bet zināmā mērā ar to, ja tā arī viņam bija dzīves skola, neatņemama dzīves skola, un viņš zināja, ka es esmu spējīgs kaut ko organizēt, viņš man tur iestādīja tādā tādā absolūti simtprocentīgā bijušajā KGBšņa kompānijā, kurā es, starp citu, nekad neesmu iederējies, un neviens no maniem nopelniem nav atzīmes, un es arī godīgi saku, arī oficiāli šoreiz saku godīgi, ja kāds man taisītos piespriest kāda ordeni, ko es esmu tūkstoši kārt vairāk nopelnījis par jebkuru no mūsu zināmajiem šitiem te darbiniekiem – es atteiktos, jo es neesmu tās kompānijas. Uh, vispilgtākās atmiņas mums katram ir no bērnības. Uh, Tavi bērnības gadi bija līdz Latvijas uh, neatkarības zaudēšanai, tad, tad no 24. Uh, Latvijas, līdz 40. gadam. Uh, Kādas ir tavas atmiņas par Ulmani? Eh, tu laikam? zini, eh, kā var teikt, um, mana, manas uh, Eh, manas atmiņas jau ir mm, drusku mm, atšķirīgas eh, kā caurmēra eh, cilvēkiem, jo man skola nebija izziņas avots. Skolā es gāju muļķi laist. To, ko skolā mācīja, es jau sen zināju. <laughs> Valodas es zināju, lasīt es pratu. Un es līdz šim brīdim neesmu iemācījies kārtīgi rakstīt es rakstu ārkārtīgi slikti un ārkārtīgi lēni, un visu zinātniskā darba produkti man ir manu sekretārīšu rokdarbs. Tā kā te ir tas, un eh, <laughs> skolā parasti mm, viens no skolas pamat mm, jautājumiem bija no rīta iedams uz skolu es nopirku 30 feneņa romānu un to skolas laikā izlasīju. Tā es pavadīju skolu un skaitījos vācu laikā klases vecākais. Jo viņi zināja, ka <laughs> klase man paklausīs. Pamatskola bija Latvijas nē, laikā. Nē, vidusskola. Tas bija vācu laikā. Pamatskola, pamatskola nu, kā man laimējās ar to, ka mani izņēma no vācu skolas jo mana māte ir latviete, un vienam bērnam jāiet latviešu skolā. Brāļa vēl arī palikt Latvijas skolā, un vispār kā latviešu skolā. Un tā jau bija paradīze. Jo, <laughs> jo <laughs> e, no tā viedokļa bija ļoti interesanti. Man, mans e, klases vadītājs bija tas vai, e, dievturu šitas te, nu, vadītājs. Nu, kā viņam bija uzvars, nu, aktīvs. Nu, redz, Mati, un e, e, tas bija tas, kas visu Latvijas e, tikums un tā tālāk, un pamatskolas laikā bija visi metiņi tika svinēti, un visas šitās tautas dejas tika de, dejos un tā tālāk. Tur man ir atmiņa par tiešām ļoti skaistas latviešu tautas kultūras apzināšanu. Tas ir fantastiski. Man, <laughs> kā Vācu baltiešu grupas pārstāvim, atvērās šī e, lapas puse. Un varētu teikt, ka es, es kļuvu, <laughs> e, un kas attiecas uz Ulmaņa atnākšanu, no nu, tā, tā jau vispār bija katastrofa. Tā bija ārkārtīgi katastrofa, bet nevar vainot Ulmani, tas bija um, vēstures gaita. Uh, Un eh, tās eh, viņa kļūmes, eh, ko viņš savā valdīšanas laikā izdarīja, paš, faktiski no Latvijas atsavināja visu inteliģenci, skaitot latviešu un vācu, kur piekļāvas un 39. gadā aizlaidās projām. Tas bija viens no viņiem, bet tur nekā nevar darīt. Tā ir vēsture. Es atceros arī to 35. gada apvērsumu, kaut gan bija. Nu, es saku, gadi. par 35. gada apvērsumu, eh, tas, tā rezultātā jau man izņēma no vārds skolas ārā. Un tā rezultātā es kļuvu par Hitlera jaunatnēs dalībnieku. Jo tā pretstatīšana jau parādījās Ulmaņa dēļ, latviešu, vācu, vācu baltiešu integrācija Latvijā bija fantastiska, un viņa kopējais ieguldījums, arī parlamentārais un viss tas pārējais bija fantastisks. Un to paņēma un ar vienu izsvieda. <clears throat> Mans tēvs bija komandējumā uh, uz Angliju noslēgt līgumu ar Šelu, uh, toreiz dibinājuši to Latvijas Nacionālo sabiedrību degvielu. Viņš atbrauca mājās, bija noslēdzis to līgumu un kārtībā, un viņam solīja vietu ministrijā. Rezultātā viņi ielika <laughs> tirgus benzintankā par benzintanku vadītāju, no kura pēc, no kura pēc diviem mēnešiem viņi arī izsvied ārā, jo viņš taču, ne, viņš taču augsts intelektuāls, viņš taču nezin, kurā vietā to spraust to pistoli. Tā kā, un tas bija viss cauri, tas bija viens no ārkārtīgi smagiem um, e, saimnieciskās dzīves sabrukumiem ko izdarīja Ulmanis. Jā, pavisam īsi vēl par to, eh, nu, tāds rezumējums par, šiem, eh, par šo atmodas laiku, kas, eh, ko mēs esam pieredzējuši tagad, nodzīvojot jau 30 vairāk gadus atjaunotā Latvijā. Tas... Viņa nav atjaunota, tā ir jauna. Nekad nevajag teikt, ka viņa ir atjaunota. Tā ir pilnīgi cita republika ar pilnīgi citiem morāliem uh, un tehnoloģiskiem un visiem pieejamiem. No tā nav ne smakas. Atzīst to, es taču 15 e, gadu vecumā sāku strādāt kā radiomeistaru māceklis. Es jau biju sen vairākus radioaparātus uzbūvējis, jo sāku to radioamatierismu kaut kādu 6, 7 gadu vecumā. Visas teorijas apgūs un visu to pārējo pašmācības ceļā. Uh, Un es gāju līdzi meistaram, Lurjē mums bija meistars, kas Krieva laikā bija Latvijas rādio vecākais inženieris. Tas bija mana, eh, mans eh, priekšnieceņš. Eh, es, es gāju ar Lurjē, strādnieks nopircis radioaparātu, pieslēgt antenu un zemesvadu. Un es to ķibināju. Tad strādnieks dzīvoja vienistabu dzīvoklī, Viņam bija sieva, viņam bija bērns, Viņš varēja uzturēt šo sievu un bērnu, un viņš varēja pat iegādāties radioaparātu. Lūk, tāds ir tas līmenis, kāds bija. Kā tas bija toreiz, bet tagad šie 30 gadi, kāda tavā vērtībā? Nu, bet ko, ko tad, ko tad tagad salīdzināt? Mm, e, šī tehnoloģijas pārpilnība, tās atliekas, ko saņem cilvēks, kurš kaut ko rada – Tās ir vienkārši neiedomājami smieklīgas no tā milzīgā kvantuma. E, piemērs, es strādāju, e, kad es gāju ganos, es biju pie kalēja. E, kalēja bija divi saimnieki salikušies kopā un turēja vienu ganiņu. Vienu nedēļu pie vienu, pie otru. Tad tas kalējs no dzels gabala pats izkala pakavu pats izkala naglas, varēja apseglot, apnaglot zirgu un varēja no tā dzīvot. Tagad viens cilvēks stāvēt pie tā automēna simtiem tūkstošu naglas vienā minūtē iztekārā. Ko salīdzināt tā laika turību ar tagadējā turību? Mums tad jābūt būt apmēram, ka katram pieder pa pa, pa vienam helikopteram. Tad būtu salīdzināts ar to, jo tur ir tas radioaparāts, mums, inteligentai ģimenei, nebija radioaparāta. Tikai mans pašbūvētais. Nevarēja Tā, viņu nopirkt. Arī manā mamā atcerējās, ka ja saimniekiem bija radioaparāts un ka viņi atļāva paklausīties tur skaņu ierakstus vai radio. Tas bija nu, tāds ekskluzīvs. Uh, nu, Latvijas laikā radio uh, saimniekiem nebija. Baterija, bateriju radioaparāta izlaidums bija tik niecīgs ka runāt, kad vienā procentā no lauksēkām ir radioaparāts, tas būs pār, pārspīlēti. Nebija vēl. Un, um, līdz ar to um, ir nesalīdzinama lieluma, bet es jums gribu galvenais iepūtēt vienu. Priecājieties par to, kas šeit, par tām cūcībām, kuras vēl šeit nav. Un priecājieties par tām, uh, un nedomājiet to, ka jūs, eh, <clears throat> jūs <clears throat> pret to protestējiet, kaut ko panāksiet, jūs tikai sabojosiet eh, savu dzīvi, novērsieties no tā, nodarbojieties ar to, kas jūs garīgi bagātina, izmantojiet mūsu skaisto dabu – un lieciet mierā visas šīs diskusijas, kas tur, kur brauc, kas tur kaut ko runā, lai viņi to dara un dzīvojiet, atbrīvojieties. Neiekļūstiet no paša dabas reliģijas, neiebrauciet šī muklājā, ko sauc par likumiem, viņu pildīšanu un visu pārējo. Mums raidījuma laiks tuvies noslēgumā pavisam īsi. Cik gadus jau eh, vadi, vadi automašīnu? Oi! Vai dieniet, man, man ir eh, grūti pateikt. Eh, es, eh, tā man jāsaka, no kura laika es piedalos satiksmē. No 12 gadiem es biju velosipedists un es visu laiku atrados braucamajā daļā. Vācu laikā, <laughs> kad man bija randiņš ar kādu meiteni, tad zem vienas rokas man bija tā meitene un zem otras pa ielu stumu velosipedi, kurā brīdī es pārgāju no velosipedi uz motociklu, no motocikla uz automobīļu. Nav svarīgi. Es esmu ielas puika kas visu laiku ir maisījies par <laughs> braucamo daļu. Tā ir mana pamata. Un kā šodienas satieksme var salīdzināt intensīvo satieksmi? <laughs> Tu zini, vienmēr ir palicis spēkā tas pats e, jautājums, kad nevieni noteikumi nevar nodrošināt no idiotiska cilvēka rīcībām. Nevar un <laughs> Dievs soda nelieš, bet ehm, godīgi runājot, ka mēdz pūl, pūlās darīt to, padarīt sataksmi neiespējami, kā piemērs ir visi tie mietiņi, ko ir salikt uz brauktuves. Tas taču ir pilnīgs idiotisms, sašaurināt krustojumu no divvirzienu uz vienu virzienu, saštopēt, apštopēt, uh, uh, kustība. Tas ir neiedomājami. Es kā velosipēdists atkal esmu priecīgs, ka es varu braukt. Eh, kāda, kāds priecīgs man kā velosipēdistam tas būtu nāvi, ja es šodien braukt, jo es biju pieredzis lavierēt starp mašinām. Nevis kaut kur kādā stūrī, tur, kur eh, veceni nolikusi puķpodi, jeb kā. Es starp mašinām varēju vienmēr izbraukt normāli un neviens um, automobīls, net, um, automobīļu sabrauktu velosipēdēs skaits ir tikpat kā nulle. Tā viņu sargāšana ir vienkārši atrast jaunu darba vietu, kurā var ārkārtīgi lielu naudu nopelnīt, jaunus ce veloceliņus būvēt. Dievs ir žēlīgs. Mums bija Latvijas laikā jau velocēliņš uz Rīgas jūrmu. Latvijas laikā varēja to izdarīt. Jā, Tā. mūsu laiks, diemžēl, tuvojas noslēgumam. Es domāju, mums vēl daudz runājumā interesanti būtu, uh, kā svinēt es paredzēju savu apaļo dzimšanas dienu ar nu, trim cipariem. Nu, man ir iejaukušies zināmā mērā, ka es laikam akadēmijā esmu viens no vecākiem zinātniekiem, man liekas pašreiz vecākais, Tā viņi ir mm, e, tik tālu, mm, ka viņi tomēr pieslēdzās un viņi iedeva savas telpas. Un es cenšos savākt mm, tos e, cilvēkus, ar kuriem man bija darīšana, kurus es cienu uh, personīgi, un starp citu, te oficiāli es tevi ilūzu uz savu <laughs> dzimšanas dienu. Un eh, vienkārši tā nebūs lieta, kur go, mani godināt, bet tā eh, es izmantošu šo iespēju savstarpēji iepazīties tiem cilvēkiem, kurus es uzskatu, kā viņi ir vērts, ka viņi nosauc par cilvēku, lai viņi savā starpā var nevis sevi publicēt, Eh, es sevi esmu publicējis ar eh, paliekušām lietām, un ko es esmu izdarījis. <laughs> es nekā, eh, daru to, ka es mēģinu cilvēks atraut no klimata reliģijas, un to es daru pats par sevi, un par to neviens man neko nemaksā, un es zinu, par to mani diezgan spēcīgi lamā. Un kāds būtu novēlējums mūtu rādio arī klausītājiem? Es um, jums ieteiktu galvenokārt ne, um, neklausieties tos raidījumus, kuros tiek pelti un analizēti un lamāti kādi cilvēki. Eh, tas ir lieki. Um, aizvairāties no nepatīkamām emocijām un dariet to, ko cilvēki dara ja mazā mājiņa smird, tad viņa iet, dara, ko vajag, un mudīgi no viņas laukā. Bet mm, nepalieciet tur, lai dziedātu psihi, eh, psalmus un slavētu to kunga dieva debesīs. Zelta vārdi, eh, un gribētu novēlēt eh, izturību, laba veselību šajā karstajā vasarā, lai labi iz, izdodas nosvinēt jubileju, un dzīvosim dzīvi uz priekšu, lai tā rīt savu gaitu, Un liels paldies, ka bija iespēja mums šodien studijā sarunāties. Atgādinu mūsu klausītājiem, ka mēs sarunājamies ar simtgadnieku Janošu Danošu. Jā, pareizi. Beidzot arī pareizi pateicis. Paldies! Paldies! Paldies. Sāksim nedēļu sarunās un diskusijās kopā ar žurnālistu Aināru Ašaku raidījumā Notikumu kaleidoskopā. Ik pirmdienu, pulksten 13. Radio Marija Eterā. Tiksimies ar amatpersonām, interesantiem cilvēkiem, runāsim par aktuālitātēm un ikdienišķām lietām. Gaidīsim arī klausītāju jautājumus Radio Marijas studijas viesiem. Ik pirmdien, 2013. raidījumā Notikumu kaleidoskopā.